Book 2 9 9 9 Ван Денови во седмицата Денови во седмицата Ван Понеделник Понеделник วันอังคารตอร์นิกตอร์นิก วันพุธสเรดาสเรดาวันพฤหัสบดีเจ็วตกชีตวรตก วันศุกร์เปตกเปตก วันเสาร์ Sabota Sabota วันอาทิตย์ Недела н е เดลาสัปดาห์ อาทิตย์ с е ดมิซา с е ดมิซาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ От понеделник до недела. Од понеделник до недела. วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Првиот ден е понеделник. Првиот ден е понеделник. วันที่สองคือวันอังคาร Вториот ден е вторник. Вториот ден เอฟตูร์นิกวันที่สามคือวันพุธทรีติอตเดนเอสเรดาทรีติอตเดนเอสเรดาวันที่สี่คือวันพฤหัสบดีวตนเอเวตกเวอดเนเอช วันที่ห้า คือวันศุกร์ Petiot den e petok Petiot den e petok วันที่หก คือวันเสาร์ Шестиот ден е сабота. ш e s t i o t den e sabota วันที่เจ็ด คือวันอาทิตย์ Седмиот ден е недела. Седмиот ден е недела. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Седмицата има седум дена. Седмицата има седум дена. เราทำงานเพียงห้าวัน Ние работиме само пет дена. ние работиме само 5 дена.